algoi en pli FRUAI epocoi, cae hodiau. Algoi estas hodiau consideratai sanaccela cae dauripova supernutrajo e la Asia mondo parto. Set lau nova studajo, diversai aquo plantoi cae marai algoi staris sur la menuo, ancau en Europo, gis la mese poco tion rapportas esplorista te amo de la Brita Universitato de York en faca periodaggio. La faculoi esploris la dentan tartron de septec quar individuoi, precipe la mesolitico cae neolitico, kiwi devenas el dudec hoc el en tuta Europo. De Norda Scotlando gis suda Hispanio. Cetio ili trovis clarain pruvoin, che cae marae algoi, cae dolce aquae plantoi presentis gravain fontoin de nutrajo. Quelcae el la elfoseioi devenas el la sessa cae decae arcento de nia tempo calculo. Gis nun, oni esti supposinta che per la comenzo della agriculturo cai della besto predado dum la neolitico nutrajo el la maro cai el aliai aquajoi estis perdinta signifon la nova studajo montras che la homo et tamen iam tiam estis econintai la nutrofisiologia in avantaggio in de algoi cai che ili estis conscie plu usantai algoin algoi estas bonae liberantoi de jodo. Hodiau fuco cae dolci aquae plantoi estas practice nece estai en la occidenta nutrajo. Longe dauris, gis ili convertigis citie de vaste usata nutrajo al besta nutrajo cae ocase de periodo de malsato al helpa nutrajo. Diras la archeologino cae cefa autorino della Universitato de Glasgow. Atestoi pritiu transiro estas relative maloftai. La Romia historiisto Plinius menciis dum la unua iarcento de nia tempo calculo maran crambon, ciel rimedon contraus corbuto por maristoi. Historiae documentoi raportas exemple pri legioi pri la collectado de algoi en Islando, en Bretonio, cae en Irlando, dum la decaiarcento. Pli poste algoi estis en Europo consideratai kiel malsatezza nutrajo, cae quancam algoi cae dolce aquae plantoi estas el nutrofisiologia, cae economia vido plue gravai en partoi de Asio, en la malnova continento la consumo estas nur malgranda. Ce la remalcovro de la alga tradizio, la esplorista gruppo volas averti pri la potenzialo de alternativai locai cae dauripovai nutrai fontagioi. Compare al tiui, kiui hodiau regas en la intensa agriculturo de la Occidento, cae kiui chargas, cae sanon, cae medion.